agasei tu kai eu tou kos e peide horo pollus epithumontas romaisti dialegestai kai helenisti meete heou heros dunastai diatendus chereian kai pollupleteian rhematon tai emery pkakopaseia kai philoponiae uke feisamen tu me poiesai hopo centris bibliois hermeneumaticois panta ta remata sum grapsai polus gar horo epikechei recotas u kataten axian cathos autoto pragma aitei alla tes idias epithumias kai gymnasias heneka U to skenen cauhesin a potu protu apene in han mekritu he schatu di hen aitia utolmo pleionas logus pojesai ala bulo mai hapasin faneron pojesai medena beldion meete mallon ex desde te menon hermeneusai plen emu en trisin bibliois ha sunegrapsa hon tuto proton esta istes hemeteras hermeneias en tuto e toi biblioi panta ta remata sunegrapsa kata taxin stoi apo tu pro grammatos mechri tu teleutaiu grammatos nun un archomain grafein e peideen e piois archomenois paideu estai anancaion heoron acroasin hermeneumaton maton homilias cathe Dihes eugeresteron Romaisti cae Helenisti lalein probibastosin. Tuuto henecen diabra heon per i homilias cathe sunegrapsa ha hypotheta gmena eisin